Tuan-tuan yang hati Allah sekalian, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat hadir pada pagi ini. Yang sepatutnya kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi dengan kehadiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini berbagai hal ia yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amal kebajikan untuk kita yang kita akan lihat di akhirat nanti. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian Dan juga kita mengharapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Agar seluruh anggota kita menjadi saksi Di atas kehadiran kita di Malaysia ini Kehadiran kita di Menaikan salat dan jemaah kita harapkan seluruh anggota kita menjadi saksi di atas amal kebajikan yang kita lakukan dengan Maka sebab itulah, bila kita melakukan suatu amalan, atau kita lakukan dengan suatu, dengan, dengan cara yang sempurna. Bila kita melakukan suatu amalan, kebajikan, maka lakukanlah amal yang paling sempurna. Dan itulah yang sebut oleh Nabi SAW. Ya, Eh, apabila kamu mana ihsan itu yaitu mana apabila kita semayang atau ibadah maka seolah-olah mana Allah sudah sentiasa memerhatikan kita jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala kita tak masya Allah kalau melihat kita ya itu susah juga jadi sebetulah bila kita melakukan amal kebajikan kita masyarakat maksudnya Allah sudah melihat kita melakukan amal kebajikan itu maka oleh itu kita lakukanlah dengan sebaik mungkin dan sekiranya tuan-tuan kita bayangkan Dah 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita mulakan salat, 50 tahun kita sudah bersyukur 50 tahun kita melakukan salat, sunat, tahajud salat sunat, tawakib ya, salat fardu berjumlah Sekiranya dibentukkan suatu simbol Bagaimana rupa solat kita Bagaimana rupa sedekah kita Bagaimana rupa amalan amal solat kita ya kita merasakan bahawa banyak ya, yang yang cacat tentang tuan Ya, banyak ya, yang yang cacat. Ya. Kita tengok macam mana rumah semayang kita, masya-Allah. Ya. Dalam luar dia semua jadi kecacatan. Sebab itulah tuan-tuan, kita amat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan dengan adanya uh, eh, kuliah kita, kemudian kita walaupun nampak macam remeh tuan-tuan, asyik-asyik solat asyik asyik-asyik farah je, ya, tetapi sebenarnya solat dan taharah inilah ya yang mula sekali soal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir di akhirat nanti. Saya nak sebutlah tuan-tuan kita kena ambil perhatian. <clears throat> Baik, pada pagi ini tuan-tuan yang kita menyambung kembali tentang adab-adab memberi salam dan selepas memberi memberi salam ya adab selepas memberi salam jadi kita adab sebelum sembahyang ya kemudian dalam sembahyang kemudian lepas daripada sebanyak ini Nabi dari Ustaz kita sah Salam tentang ada adab dia Baik <clears throat> Salam merupakan salah satu daripada rukun sebahyang Ini salam itu kan orang hukum Salah satu pada rukun sebahyang yang tiga belah tentang Ya eh, Ini itu rukun rukun yang dimaksud kau di perkataan Jadi yang rukunnya adalah Assalamualaikum, itu yang rukun. Ya, ada pun yang paling, sifat tiba-tiba paling itu, itu hanya langsung sedap tentang yang kami rukun sembahyang adalah salam yang pertama, pertama ya gitu. Salam yang kedua sunnah. Jadi kalau kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkentut Jangan kita bagi salam pada salam yang kedua. Jadi kalau kita bagi salam yang kedua dalam padahal pas salam yang pertama tadi kita dah tentu ya tuan kita salam juga yang kedua apa saja. Bagaimana kita masih lagi dalam kau salat tadi. Nah, jadi kita bagi salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkentut Jangan bagi salam yang kedua ini. Ya, terkentut. Dan masalah itu maka halallah apa yang haramkan waktu semayang seperti berkata-kata, minum, makan dan sebagainya. sebagainya. Jadi kalau kita tengok semayang itu bila masih takbir saja maka haramkan semua perkara-perkara yang dihalalkan di luar semayang. Semayang bercakap apa boleh dalam semayang jadi bacaan-bacaan yang telah disyariatkan oleh Allah swt ya. Kemudian bila kata kita salam maka jadi halal tadi. Seperti bagaimana hadis menyebutkan kepada Muslim ta'rimu wa takbir wa wa ta'limu wa tashlim. Artinya haram-haram solat ini ialah takbir bila takbir saja maka diharamkan kita berkata-kata dengan manusia ya berkata-kata dengan orang yang bercakap yang lain daripada eh, perkara-perkara uh, yang dalam solat tak boleh lagi ya. selain daripada perkara-perkara urusan solat tak boleh lagi kita dah diharamkan jadi bila kita salam, nak boleh. Nak sembah dengan kawan pun dah boleh lah. Nak tegur kawan dah boleh lah. Nak salam dengan kawan pun dah, boleh lah. Ya, itu hadis Nabi SAW yang kata, Tahrimu at-tahbir, wa tahliluha at-taslim. Ya, jadi mana bila kita semayang, terputus dengan mana, manusia kita hanya bermelajar dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> Baik, yang pertama tuan kita sunat bagi imam ketika memberi salam melihat memberi salam kepada makmum dan juga malaikat yang hadir. Ini tuan-tuan tuan-tuan bertengok dalam kitab ya Abu Talib bin Abdul ya 177 jilid pertama. Itu sunat bagi imam ketika memberi salam melihat memberi salam kepada makmum dan juga malaikat yang hadir. Dan sunat bagi makmum ketika memberi salam niat menjawab salam ini imam lah jawab salam ini imam. Dan juga disebut juga tuan-tuan dalam kerana juga disebut Eh, sudah juga kita bilang sebagai salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niat juga kita dah habis mah Semayang keluar dari tersebut Semayang keluar nah, Ini disebut dalam Iyalat kita Jadi ini hanya sulat juga kita Hanya sulat Sulat sahaja hmm. Jadi tidak membatalkan semayang lah. Jadi kalau kita tak buat pun Tak niat pun Dia kamdahkan sulat Sulat kita Baik Imam Nawawi Rasulullah Ta'ala menyebut dalam kitab Al-Azhar bahawa tidak disunatkan ketika memberi salam berkata wa wabarakatuh. Tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Eh? Tapi kalau semayang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pun kena panjang dia. Ya. Ha. <clears throat> Ini dalam semayang. Kan? Jadi Imam Imam Nawawi kata tidak disunatkan ketika memberi salam berkata wa wabarakatuh. Kerana apa? Kerana ia menyalahi yang masyhur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hilaf masyhur yang masyhurnya ialah assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ha, wa barakatuh tidak diterangkan kata Imam Imam uh, Nawawi. Sekalipun terdapat riwayat daripada Abu Daud yang menyebut lafaz tersebut. Ada juga riwayat lain yang menyebut Nabi melafaz juga kalimah wa barakatuh. Ha, jadi hilaf di kalangan para para ha, ulama tentang jadi jangan melanggar usulul pelanggahlah ha. Surah kata nak sebut wa barakat tu Dia surah kata tak nak baca wa barakat tu ya? Jadi kalau dia nak baca wa barakat tu Dia berpegang dengan Apa sebutkan oleh Imam lah Imam Nawawi ya? Kalau dia tak nak baca wa barakat tu Ada juga Namun itu terdapat dua orang daripada Ashab Sofi ya? Ashab ini Seperti Imam Al-Ahramai Dan Al-Juaini ya? Eh ruyani Ibn berkata bahawa sunat menambah wabarakat, wabarakat pun. Kerana sabit bahawa Rasulullah SAW menyebutnya pada satu ketika pada salam yang pertama. Ini dikatakan syah, artinya jarang-jarang. Pernah sekali juga lagi sebut wabarakat, wabarakat pun. Ya. Ini pendapat Ibn Al-Qaramai Al-Riyani. Ya. Jadi kita para ulama dalam uh, menguraikan um, hadis saja tuan-tuan tidak berlagak tidak berlagak tidak berlagak hadis sama hadis itu tidak dia tidak akan apa ni berlawanan ya tidak akan berlawanan berlawanan ya dia ada jalan penyelesaian ya contoh macam yang 2-3 hari sebelum ni tuan ya ya dalam hadis yang kita selepas kalau uh, tu oh kita baca hadis tu ya dia kata wajib mandi apabila keluar air mani bila subuh keluar air mani baru wajib mandi kalau subuh tak keluar air mani tak wajib mandi jadi keliru lah jadi masa banyak banyaklah ulama-ulama kita yang menggunakan macam ini. Ha. Rupanya pembahasan itu tuan-tuan berlaku juga di zaman ya, orang sahabat. Akhirnya golongan Al-Asya dan Muhajirin berlaku juga tentang air mani itu. Sama ada uh, keluar air mani, syarat nak mandi wajib itu kena keluar mani kan, tidak sungguh ataupun tidak. Berlaku juga di kalangan Al-Asya dan Muhajirin. Ya akhirnya Aisyah memutuskan bahwasanya Nabi ha, mereka kata mandi apabila kamu bersyukur sama ada keluar mani tidak keluar mani tetap kena mandi. Habis hadis itu macam mana? Salah hadis itu tak salah. Kerana dua hadis itu telah dilaksanakan dengan hadis Aisyah yang dilayakan dalam pada Abu Musa al-Asyari. Ha, tengok tuan-tuan, dia berkata. Jadi kita bila jumpa hadis macam itu, Abu Musa al-Asyari, hadis ini adalah hadis yang dilaksanakan hukum dia. Ya. Ha, sebab Imam Muslim tuan-tuan dia buat dalam hadis dia, dia akan sebut dulu asal hukum. Kemudian ikut hadis yang kemudian, itu yang betul. Al ha, Imam Muslim cara, cara menulis hadis macam itu disebut hukum dia macam tu kemudian sebut yang betulnya hadis yang hadis yang sahihnya yang maksudnya yang hukumnya betulnya kemudian oh, ha, jadi kena diputri kena baca pun habis dulu ha, jadi kalau kita tunggu esok dia lagi ya dia suruh datang sebagai doa atau tu tu ya supaya dia ada ya itu cara saya ingin maksudnya semua tu kita, kita, kita kena tengok muka limah dia dulu dia cara-cara ya uh, penulisan uh, eh, seseorang pengarang atau tuan-tuan Thank <clears throat> <coughs> you. Ya. Baik. Nah, ha, jadi hadis sama hadis di tingkat tidak akan berlawanan. Ya, dia ada jalan penyelesaiannya. Ya. <clears throat> Baik, dua-dua boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak baca wabarakatuh ikut imamlah Nawawi bin Hujan. Ya, kalau kita tak pernah sebut, tak pernah sebut orang kata ikut Imam Nawawi punya hujah mesti lagi kena sebut dia. Jalan-jalan mesti disebut. Tapi Imam Karmai nak ambil ni dia kata sunat juga sebab ada juga ketikanya Nabi SAW dia baca juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebut. Walaupun jalan-jalan yang sebut ketika dah kira bicara sunat oleh Imam Karmai dan Aryan ini. Jadi disebut juga. Jadi pulang kita, ya, tapi jalan kita belanda yang belanda. Baik. Lepas salam. Imam An-Nawawi menyebut bahawa yang wajib dari lepas salam itu ialah Assalamualaikum. Nah, ha, ini juga tuan-tuan yang berbeza dengan uh, luar, luar semayang. Ya. Yang dalam semayang kita menyebut Assalamualaikum. Kena ada alikam. Ya. Kena ada alik. Aliklah mutarif. Aliklah marifah. Kena ada assalam. Ya. Maka atas pendapat yang lebih sahih bahawa tidak memadai dengan kata Assalamualaikum. Tak boleh kita dalam kamu kami pada ya kita mahu salam itu ialah asal salam itu jadi kalau kita salam alaikum kamu mandi ya bukan satu dua orang semua dari cek tengok kita semua kita salam alaikum kamu mandi dan boleh ada kalau salam juga boleh bapa bapa kalau sekarang banyak kita ha? Tapi kalau kita alaikum salam boleh alaikum dulu. Jadi kita buat uh, apa khabar mukaddam mukaddam akhir. Apa kalau lagi nak buat apa? Ah, jadi kalau kita kita pusingkan alaikum dulu kan salam mereka boleh tetapi mak makruh. Dengan assalam tu mesti ada alaikum tahir. Barifah. Ya, kalau jadi salam alaikum tak boleh. Ya, jadi kalau kita guna salam dalam telefon dalam SMS itu Confirm tak boleh Salam dia Assalamualaikum Assalamualaikum Itu memang tak boleh Dalam kemah Semayang tak boleh Memang tak sah ha, Jadi kena ingat Kena peliarkan Ya ha, Alukam syamsiah Kalau dalam negeri kan ha, Assalamualaikum Sambut dia Assalamualaikum Jangan Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Salam dia Itu tidak mewajai Kita pendapat Allah Selamat Allah banyak orang mengatakan takfir yang bukan satu satu nama banyak. Baik Al-Alam Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dibiyati Ya dalam Ya'ala Bukali menyebut bahawa Makruh berkata salam, nah, ha, salam itu makruh Ya nah, ha, Dia tidak kata Madaila tapi makruh Kita berhubungkan Ya nah. Ha. Disinatkan memberi salam setelah imam memberi salam yang kedua. Ini kadang-kadang kita melakukan dengan imam, berikutnya imam. Jadi tuan-tuan, ya Allah, ya tuan ya. Ya Allah, ya tuan kita kena habiskan imam salam. Ini bukan bak juga, eh, bukan yang bak saja tuan-tuan. Ya, dalam bak lain tu. Ya, dalam bak lain tu. Ya, uh, macam rukuk, sujud. Kena sampai imam sampai yang alam bah. Imam sampai tak rukuk, baru. Mama kena rukuk. Begitu juga dalam masjid, Bila imam letak saja daik ni, ha, barulah. Mama turun sujud. Itu yang abang ni. Ya. ya. Ha, itu yang disebut oleh Dr. Wabah. Ha? Selain itu. Macam itu. Dr. Ha, so, tadi kita bila takdir pun macam tu. Bila Allah berkata sama. Saya tak takdir, saya Supaya tidak ada ruang Kosong. So kita nak bikin rumah tu pula Jadi saya nak saya sini Tapi sampai sini Simpul saya kat dalam Dia tanya dia kata Bagaimana imam kadang-kadang Baca dia cepat Allah Akbar Tapi pergerakan dia belum sampai lagi Ya ha, Jadi total itu tak bagus Yang abang ya Macam mana sebut oleh Dr. Muhammad tadi Dia kata penuh tak Bila Allah Akbar Allah Akbar belum penuh Sanya Allah dan Hamidah Jangan sanya Allah dan Hamidah Tak naik lagi Ataupun naik tu Naik Sanya Allah dan Hamidah itu tidak apa-apa. Jadi yang paling cantik peluhkan, cantik sikit sikit tadi, gunakan. Itu yang terbaik, terbaik. Okay. Ya, tapi kita lagi dia tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi ingat salam tuan-tuan, kena pastikan sebelum ini, eh, selepas pulang masa. Salam yang kedua, ah, baru sunatkan. Eh, ah, salam yang pertama, salam pertama bagi makmum. Tapi kalau imam kalau eh, salam pertama, Habis Salam, pertama, selalunya makmum pun salah juga lah. boleh tak? Boleh. Tapi yang abangnya, yang terbaiknya, ialah selepas imam pun salamnya dulu, kedua itu yang terbaik. Ya? Ha. Tapi kalau dia salam dulu pada imam, apa salam? Jangan salam dulu pada imam. Kecuali dia mufarak, mufarak tak ha, Nanti kita sebut ada mufarak, kalau mufarak yang macam mana tuan ya. Atau sempat yang saya, atau sempat yang saya. InsyaAllah. Thank dan yang kedua sunat bagi imam duduk seketika selepas memberi salam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu Ya. Jadi sunat bila habis memberi salam tu duduk dulu. Jangan kalau kamu nak kamu ya. Oh, kita banyak. Ya sebab dia kita tak lakukan apa apa ya kalau sebab kerja tembak kelas subuh datang pun siap pakai baju dah kan. Ya. Nah, ha, jadi itu kita faham lah itu al dan kata sebab ada tujuh ada tujuan. Masalahnya ada tujuan yang saya saja bangun di ibu apa belakang. Lepas tu sembang pula kalau mesti apa juga. Yang sembang ada tiga orang kawan kan sembang. Nah, itu cukup tak bagi tahu kan. Ya. Nah, kesalahan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Imam Nawawi dalam kitab Al-Asqam menyebut bahawa telah berlaku ijma ulama bahawa sunatkan zikir selepas sholat fardu. Ini ibuah lama kata. Tidak ada sunat. <coughs> Tidak ada sunat selepas pada sholat. Selepas pada sholat ada zikir-zikir dan buah-buah tertentu. Itu tidak ada sunat. Ya? Nah, ha, tidak ada sunat kata ulama. Ibuah lama. <coughs> Dan dia akan kata Obama radhiyallahu anhu Qila di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayy du'a asma'u qala dhukur lailal akhir wa dhukur salat. Wa dhukur salawat maktubah. Qala Tirmizi hadis hasan daripada Abu Umamah radhiyallahu an. Qala dikatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Apakah doa yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa di akhir malam dan doa selepas solat malam fardhu dengan. Nah, ini hadis kata Imam Al-Tirmidzi hadisnya bisah nasal sampai apa sahih. Nah, jadi kita salah satu kemarin salah satu pada doa yang sejak tentang kita langsung pas kan fardhu. Ya, jadi bila lepas solat kita bangun masih kita berdoa. Kan? Nah, jadi kita tak menghargai kita telah menghargai peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah bagilah ni tempat yang mustajab doa dah ada sini. Tanah tanah ni. Ya. Kita lambat. Padahal mudahnya duduk ya apa salah tu doa dulu. Ya. Dia tunggu di mana tuan-tuan nak doa? Tu oh, pergi ke Mekah dalam tuan kamu tentang tu. Punya jauh. Nak pergi sana. Kat sana ada doa. Ya. Padahal tak ada modal apa pun tuan-tuan Nabi kata ha, Selepas daripada surat Al-Qumah Selepas membaca Al-Quran Banyak tempat-tempat yang akan diberi, diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita kena ambil sampai itu Mungkin modal dalam kalau baik eh, Itu lebih hafal lah Tapi tak ikut dalam modal Ini tak ada modal Kalau kalau itu Baik, dalam kategori memang Al-Alamah Syaitan Yudin bin Abdul Aziz Al-Malabari ya, Menyebut bahawa disedarkan musikir dan berdoa secara syir perlahan mengiringi solat Ini saya sebut tengok dalam Fatul uh, Ma'in solat kita perlahan tadi kan, Sikir setelah solat jangan berapa Akuat sangat berbuat Ini disedarkan Ya, disedarkan Jadi dengan yang penting kita kena sebut juga Kadang-kadang ada juga orang Masbuk semayangan Takut kita ganggu dia. Ya, itu sebab salah juga tuan kita. Tapi ada kita sini kuat karena ya. ha, tapi kita kena ubah. Ya sebab ada hukum. Ya, ha, jadi mungkin kita tidak terlalu kuat sangat. Ya sekadar sebab apa nanti SAW salam bukan tuan. Ha, saya ingat nanti dalam askar askar semua. Kalau sahabat itu dia tahu Kau dia Nabi dah sudah ke Belum sayang nanti dengan ada jadi sikir Dengan ada jadi sikir yang kuat kepada Nabi lah, SAW Bagaimana Nabi kuat dengan sikir Tetapi setelah orang dapat Dan balik ke rumah ha. Dan ada lah kemudian Kemudian dalam hadis lain sebut Nabi bersikir sudah kuat Sekadar memberi pengajaran kepada makmum. Ada juga orang kadang memberi pengajaran kepada makmum, tetapi bila makmum dah tahu dan jika itu lalu lebih syirkan. Bukan ada. Kita kita ini takkan lalu dua tahun saya ingat lagi yang dikirkan. Cuma masalahnya kalau imam tak yang pasti buat kata buat. Kan? Ha, kalau lagi eh, imam pun nanti, bangun tu lah, bukan semua kebah. Bangun tak zikir lah. Ya, ha, jadi, jadi silap kita perlahankan zikir. Ya, selepas dan bersuh. Salam. Yeah. Kalau berpakaian mikrofon pun kita kena slow sikit nampak lah, eh. So. Kita takut mengganggu uh, sahabat-sahabat uh, yang masuk. Kita kena masuk ke kan. Hmm. Jadi dia baca pakaian sampai dua tiga kali. Saya dengar pakaian imam. Masuk eh. gini. Eh. Sunat bagi imam solat sunat pada tempat yang lain daripada tempat solat fardu. Imam pada solat fardu sini dia punya sunat perlu umahlah. Ataupun dia nak sumat surat kawdiah Dia nak sumat tempat lain Baru sini jadi imam Artinya jangan tempat yang sama Dia jadi imam Tempat yang sama juga dia buat sangat Itu kurang hak Kalau tidak abang ya? nah. Jika ada di belakang imam itu jemaah wanita Maka jangan Sekejangan nanti beredar Melainkan setelah jemaah wanita itu beredar Kalau ada jemaah belakang wanita Dia jangan pergi Dia jangan keluar ya? Tapi kita dah berbimbing contohnya Bila habis bayang dah Muslimah dah tutup dah Ya, ha, itu tak perlu. Ini masalahnya tuan tidak ada di dinding. Ya. Ha. Sehingga apabila kita selesai salat waktu duduk bagi tujuan zikir, maka yang utamanya adalah mencirikan mihrab dan mengkanankan makmum. Ada ha, kita buat lagi kan? Jadi kita zikir itu ya, sunat kita kanankan makmum dan kiri kan merah saya anaknya yang jatuh saya duduk sedikit ya bagi kanan sunat uh, eh, mampu kiri sebelah merah nanti yang yang silakan yang akbar ini adalah pendapat yang pertama oleh para sukah sukah nanti yang yang akbar berjalan dan ada juga pendapat juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Al-Muslim dan Hidayah Al-Hidayah untuk pendapat sepatutnya imam berhadap menghadap kebutuhan kepada makmum. Ya, Kata yang kita berbual ada kawan tu Ya, ada nah, ha, Jadi, yang berbual tu sebenarnya kita tengok ada otak duduk berada makmum kan nah, ha, Tapi tak, hadir macam berkiri kanan lah. Menganan, menganankan makmum Dan berkiri kanan ya ha. <coughs> Tuan-tuan dan Tuan-Tuan Allah sekalian Ini dalil Ya, selepas solat kita ada juga mirip Ada zikir Ya, ha, bukan terus bangun maksudnya Jadi orang yang bangun Lepas saya akan bangun tanpa ada tujuan Itu ah, dia tengok di solat oleh orang Tuan-Tuan Kalau ada tujuan tak apa Ya, Al-Sawban Radiyallahu al-Qaq Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sawfa min salat istaghfara salatan wa qala Allahumma anta as wa al as-salam tabarakta ya al jalal wal ikram Ya, ini hadis dari bos Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita habis bayang di istiqfar tadi. Ya, di istiqfar tadi itu kemudian baca Allah Taala Shalat, Nabi Taala Shalat, setadi kita panjangkan. Allah Taala Shalat, Nabi Taala Shalat, Ilai alaihi wasallam. setadi. Aku pulang lebih banyak riwayat Allah. Dan ada yang lain, tapi macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa daulah syarikana, la lah, Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, saya tak tahu sebuah lah kan. Jadi menunjukkan ada juga. Ada ada hadis damir yang menunjukkan tentang ha, apa ha, ni disilapkan berzikir selepas daripada sembah semayang. Ya, ha, bukan terus bangun. Tetapi tidak ada satu pun hadis lepas semayang selalu bangun. Ada. ya, tidak ada. Bahkan ada hadis menyebut apabila kita duduk dalam sah itu, selagi mana dalam tempat semayang, selagi mana kita duduk tempat semayang, selagi mana kita berkata-kata tentang dunia maka selagi itulah pahala kita tetap apa yang harus kan teman-teman eh, yang dalam yang cerita ya saya ya eh, rujuk ya. <coughs> pahala sudah saya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh dan kalau saya pun bos saya pun, ya dan saya kecil jadi sudah saya eh, dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala sudah saya sudah dijual Allah Subhanahu Wa Taala itu untunglah yang duduk rumah-rumah dekat dengan masjid, dekat ke masjid. Tapi, Masya Allah, kepada orang yang dekat dengan masjid, pun kita datang masjid. Itu Masya Allah. tuhan. <clears throat> Daripada kami, yang tadi nak tanya, dari masyarakat, katanya adalah Rasulullah SAW, bila selesai dari masyarakat, bagi dia baca, Astagfirullah, Bukan bukan istighfar saja tuan-tuan. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Ya. Dan juga Allah ma'ala salam. Wa ma'ala salam. Wa ma'ala salam. Wa ma'ala salam. Wa ma'ala salam. Baik. Imam Nawawi menyebut bahawa waktu yang paling sesuai untuk berzikir di siang hari ialah zikir sebuah sholat subuh. Ini dalam Ustaz Nawawi sebut tuan-tuan ya. Nanti tuan-tuan um, belajar dengan Ustaz ini ada dalam tempat. Jadi Imam Nawawi kata waktu yang paling sesuai, waktu yang paling uh, asrah, yang mulia. Nah, yang terbaik lah. Di siang hari itu kita berzikir ialah selepas sholat subuh. Selepas sholat subuh. Daripada anak kembali kepada Allah Katanya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa telah subuh berjemaah Kemudian ia duduk bersikir kepada Allah Sehingga naik matahari Kemudian ia solat dua rakaat itu solat Tuhan Adalah pahalanya seperti mengenakan patuh haji dan umrah Yang sempurna, sempurna, sempurna Hingga tadi dan mula sempurna Kata Imam Terbi hadis di Alisa ha, Asal Habis kira-kira ha hampir kepada masalah sahaja. Ha, jadi betullah okay. tuan-tuan yang istiqamah baca Quran, zikir juga tu tuan zikir tu Quran juga. Ya, Masya Allah, ada dua tiga grup sini. Ya, ha, ada tiga grup sini tuan Pagi sampai salat tu, buha tu sini, Masya Allah. Ha, Mudah-mudahan Allah SWT ini ni Ha, jadi contohnya tuan boleh lah, join grup tu daripada banyak tak ada apa kan. Ha, banyak join, ada tiga grup sambil kita baca Al-Quran ya. Nah, di sini hadiwan dua di sini Nabi Isra di Israel ada ya. Ah, Sana Datuk Uzzam ah, Jadi dipilih Nak Quran pilih ke mana Eh Kawan-kawan semua sahabat tuan-tuan Ya yeah. Tak boleh join tuan-tuan Tak salah Ya yeah. Ramai sangat tak bolehlah Kata Datuk Uzzam Kalau ramai sangat Jangan jadi wakbar Tak boleh Ya ah, terhad juga ya kalau kalau orang baca ya peluang nak ada tuan-tuan nak ada ya kita kena ngaku dengan ego tuan-tuan kita jangan kita kena, kena buang sebab ego memang aku ni tak boleh baca Quran tapi dia senang jawab dia boleh baca tapi tak cukup tak lengkap tak sempurna ha, ada juga guru sikit kalau malu dengan keimam baca keimam banyak sangat ego dia tu tapi kalau ada majuan sini ada datuk apa Kata Isra, ya, kata Kubra, saya ada tukar. Ini, ini sangat tuan-tuan ini. Jadi jangan malu kita nak pula belajar tuan-tuan. Jadi tak, tak, secara tak langsung tuan-tuan bila sampai ke waktu tu, sebab yang buha pula. Masya Allah, pahala dia ketika kita mengajarkan haji dan oh, umrah. Besar tu pahalanya tuan-tuan. Ya. Ha. Jadi ganjaran dia tu usaha dia pun kena lama. Lah. Ya. Masya Allah. Tu pilihlah tuan-tuan ya. Ha, jangan malu sangat dengan lah, orang yang buang sebab itu, Ya kita lihat sampai pada yang dah umur subsidi muka, ah, jadi kita kena buang sobat ego, kita akuilah kelemahan diri diri kita dan kita mulakan belajar, tak salah tuan-tuan, kita nak start belajar umur sekarang tu tak salah, insyaAllah nah, ini habis lah tuan-tuan ya ya saya ingat saya pun berhenti sini ya, ini hukum surafah tuan-tuan ah, jadi ini kita buat tajuk ke bulan depan Allah. masyarakat surafah jadi tuan-tuan, pada itu ingat untuk uh, pagi ini tentang adab-adab dan bersalam dan bersalam bersalam Mudah-mudahan ya, kita dapat ada pelajaran yang kita lakukan yang dengan sebuah terbaik. Yang penting tuan-tuan, kita buat ada ilmu. Ya. Kita buat ada ilmu. Jadi amalan kita itu ada ilmu. Bukan kita buat kain kam yang tuan-tuan. Ya. Ha, jadi macam malam tadi dia saya tanya Assalamualaikum tu salam tu mana hukum? Kita boleh jawab apa? Sama, boleh jawab. Dia kata salam ni, ah. ya, Assalamualaikum tu hukum. Sebab lainnya dia kata Assalamualaikum tu sekali kali dah. Kata salam. Ada ah, kata dua-dua hukum. Jadi situ kita tengok dia sembahyang tanpa ada ilmu. Dia sebab kita ikut dia ikut Umar. Tiga orang salam, salam juga. Kata. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi sekurang-kurangnya, kita semuanya dengan ada eh, ilmu. Ha, bukan pakai pakai ikut ikut kita saja. Tengok orang salam, tapi kita pun tak semangat macam tu. Okay? Ha, so kita nak lepaskan kita daripada beramal dengan tak taklit. Macam kita nak ubah diri kita beramal dengan adanya eh, ilmu. InsyaAllah. Jadi mudah sedikit eh, ini, sedikit pada pagi ini menjadi satu pahala yang besar saham yang besar yang akan diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berada daripada diri saya sendiri dan berada daripada eh, Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا أسألك ونشأ ونشأك رزقا ونشأ حلالا طيبا اللهم اجعلنا الأنفاذ جمعا مرحوما وتفرقنا من مرتبك المحصلة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم